Cie logias en la corpo la emozioi? Se nia coro batas gis la colo, tio ne estas nur metaforo. La corpo estas peisaggio de la emozioi, cae ancau la cerbo disponas primapo de gi. Ciu oni havas papilioin en la ventro, au la coro batas gis la colo, Ciu mal varmo fluas de sur la dorso? Au oni ricevas mal varmain piedoin? Au ec se la situatio pli acrigas, fermigas la gorgio? Ni loce attribuas emozio in tutte automate al certai regionoi de la corpo. Almenau se ni parolas pri ili. La germana vorto angst, timo, devenas exemple de la latina angustia, malvasto, cae malvasto vere tie povas aperi, cie antaua estis vasto, nome enda brusto, circa u la coro. La coro pli activigas ce timo, cae ancau ce multai aliai emozioi, exemple ce chagreno, felicio cae fiero, tiam svelas la brusto sed primo ali flanke la coro batas mal forte, cae ancau por malestimo gine montras entusiasmon. Sed ciu cio tio estas entute emozioi? En la faca literaturo emozioi estas mal long daurai psicologiai fisiologiai fenomenoi, ciui servas alla adaptigio al shangigiantai mediai circunstanzoi. Alia difino faras distingon inter emozioi cae sentoi. Sed estas generala interconsento, che ce emocioi ciam temas pri io, cio metas la corpon en mal equilibron, cae che la corpo desiros restarigi la equilibron. Ni vidas minazon, eble dangeran beston, la coro battegas, el sciuttigas stress hormonoi, la visaggio grimazigas, la cerbo concentras ciun attenton alla dangero. Post malapero de la dangero reaperas tranquilo en la corpo, cae en la animo, cae tio ne nur ocasas en la homa corpo. Emozioi sidas en malnovae regionoi de la cerbo, multai bestoi posedas ilin, cae emozioi supposeble representas antau de la conscio. Vivajo rimarcas che io en gi, cae au en la medio ne estas en ordo, gi sentas en tiu senso sin mem, set chu gi respective ni sentas fin fine ancau la concernan corpan regionon, Chu la papilioi en la ventro estas pli ol nura metaforo. Finna esploristo testis tion li invitis sepcent sestec unu test personoin alla psicologa laboratorio, cae montris al ili sur computilo la silueton de homo, ciu de capo gis piedo aperis en blua coloro. Sed la test personoi pobis shangi la coloroin, ili pobis plenigi la silueton colorigante gin per flavo au ec rugio, cie la emozioi nome de la test personoi estis fortai, cae ancau sentigis tiel, au ili pobis reiri al nigro, se tutte ne nio ocasis. Tiam ili ricevis texto in por legado, au filmo in por spectado, kiwi estis chargitai per plei diversai emozioi, au per neniu emozio, cae tiam ili colorigis ce la computilo cion ili sentis. Ce mancanta emozio la tuta corpo farigis nigra, alicase aperis diversezzo de coloroi. Exemple chagreno colorigis en rugio cae flavo la tutan supran parton de la corpo, inclusive de bracoi cae capo, dum funebro circa vualis gin plei ofte en nigro. Eble cun escepto de malforta rugia maculo sur la brusto, ce envio tio estis tute simila. Gi sidas ancao en la capo. Gi ciam cun activas, excepte ce de primo. La corpo do estas pesaggio de la emozioi, cae la cerbo havas mapon prigi. Ciu cerbo? La attribuoi ne estas metaforoi, ili ancao ne devenas el la concerna lingvo, ili estas la samae ce finnoi cae svedoi, cam ambau lingvoi tutte ne estas parenzae, ca ili ancau ne devenas de la culturoi. Cinoi el Taivano ancau parto prenis en la testo, ili havas cae montras la saman bildon pri siai emozioi. Cae tiu attribuo estas forta, tiel forta che la tuto funccias ancau inverse se oni presentas ce la computilo alla test personoi colorigita in corpoin, ili vidas cae prinomas la emotion. Tiel ili farigis signaloi, ciu tio estis celita au ne. Ni povas legi ce aliai homoi, en kiu anim stato ili trovigas, cae cion ni povas attendi de ili. Cae tiel la fina esploristo, povis adiaui la tes personoin cun bela memoraggio, nome la corpa bildo de la felicio. G, cae nur G, colorigas la tutan corpon, de la capo gis la pintoi de la piet fingroi, en flavo cae rugio.